küll väga imelik on see ja kõneainet annab, mis tädi Anna kõike teeb ja kuis ta riideid kannab, kui oma tädi kohtan ma ja näen ta ajukriisi, siis tasakesi ohkan ja pean laulma selle viisi. tädi Anna, tädi Anna, siis ainult jumalaksin sind tädi Anna, tädi Anna, kui oma pärijaks teeb mind, kes kuuleb ühe kõrvaga. tädi Anna ja kinni määrib tõrvaga. tädi Anna, kes ööseks hambad võtab suust. tädi Anna, kel parem jalg on tammepuust. tädi Annal, tädi Anna, tädi Anna, siis ainult jumaldaksin sind tädi Anna, tädi Anna, kui oma pärijaks teeb mind, kes paks ja palju higistab. tädi Anna kors hetkel väga pigistab, tädi Annal varvaid väidud peitsiga. tädi Anna ja taeval läheb neid sina, tädi Anna, tädi Anna, tädi Anna, siis ainult jumal laksin sind tädi Anna, tädi Anna, kui oma pärijaks te mind, kes häid nagu vana Ford. tädi Anna, kes suudelnud veel pole kord. tädi Anna, kes usub, et kurg lapsi toob. tädi Anna ja viskit lubja veega joob. tädi Anna, tädi Anna, tädi Anna, siis ainult jumal läksin sind hääled ei anna, kui oma pärijaks teed mind. kel kuumab liini peal on külm, tädi annal, kel varba vahel konnasilm. tädi annal, kes igast mehest võlutud, tädi anna, kuid kelle püüdet tulutud. tädi anna, tädi anna, tädi anna, siis ainult jumal läksin sind. tädi anna, tädi anna diana, kui oma pärijaks teed mind, kes arsti otsib hoolega. tädi Anna, kes hädas pimes hoolega. tädi Anna, kui lahti tahad saada tast. tädi Anna, siis loomaarst ehk aitab vast. tädi Anna, tädi Anna, tädi Anna, siis ainult jumaldaksin sind. tädi Anna tädi Anna, kui oma pärijaks teeb mind